Cool Cologne, stand up right now. It's the new era in rap. Come on. Optimus Rhyme Time Mixtape Nummer 1 Optimus Rhyme Time Mixtape Optimus Rhyme Time Mixtape Nummer 1 Optimus Rhyme Time Mixtape We will kill you Optimus Rhyme Time Mixtape Nummer 1 Optimus Rhyme Time Mixtape Optimus Rhyme Mixtape Nummer 1. Optimus Rhyme Mixtape. Optimus Rhyme Mixtape Nummer 1. Hip-Hop Polizei, letztes Jahr angezeigt. Super war Open oh, Mic, schöne Zeit jetzt vorbei. Entourage, Hetzwerk, PCP. Freestyle World Cup, Viva 2 Supreme. Geronimo, Tomahawk, Deep Sound Family. Fat Town, Smoking Weed, Prototyp, Doper Echo Fresh, Sunny Black. Jeder Track Oberland. Optimus New Name, Lab Cologne, Rap Musik. Optimus Rhyme Fetter Gramm, Mackie D, Street to the MO ins Studio. B-Gerd Management, ruf uns an, buch die Show. Gute Dough, Cash Moves, Extreme, Geldgeil, Bling Bling, Ice Ring. Was kostet die Welt Style? Late Night, Harald Schmidt, Showtime, Mescalin, Rückfahrt, Kripo, Köln, Drogentest, positiv. A driver don't pick the cars. Mm -mm. Car pick the driver. Oh. MH3 pilot, power down now. Have your crew step out or we will kill you. Gentlemen, I want to introduce you to my friend.